robovi vole više njega nego svoje bogatstvo svoju djecu čak i od sami sebe rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u surati Majde 54. ajet فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole. Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala je velika stvar. Zbog njega se natječu oni koji se natječu i rade zbog njega onim koji rade. Ljubav prema njemu je snaga za srce, smira je za dušu i tijelo i ona je život bez kojeg je čovjek kao mrtav Koji je propis voljenja Allaha subhanahu wa ta'ala?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 dok Allah svoju odluku ne donese, a Allah grešnicima neće ukazati na pravi put. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. Od رضي الله عنه prenosi da je poslanik sam rekao tako mi onoga u čijoj ruci čijoj duši moja ru <clears throat> u čijoj ruci moja duša niko od vas neće vjerovati dok mu ne budem draži od roditelja, od roditelja djece i svih ljudi وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله o od Omera radi on prenosi se da rekao o Boži poslaniće Wallahu la ente habbe ilaj min kulli šeji. Tako mi Allaha, ti si meni draži od svega. Illa min nefsi. Osim mene samoga. Pa kale, la ja Omer, hatta kuna habbe ilajki min nefsik. Ne, o Omer, hatta akuna habbe ilajki min nefsik, dok ti ne budem bio draži samo od tebe. Pa kale Omer, Wallahi, la anta habbe ilaihi min nefsi. Pa je rekao Omer radi Allahom, kako mi Allaha, ti si mi draži i od samoga sebe. Pa kale Resulullahi sallallahu alaihi wa sallam, al an je Omer, sada je Omer, kako je? Prenosi Bukhari je muslima ovaj hadis. Poznato je da ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam zbog Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio da ga volimo, slušamo i slijedimo. Pa ako nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da volimo poslanika sallallahu alaihi sallam više od nas, od naše djece i od sviju na svijetu, svih na svijetu, pa šta misliš koliko onda moramo voliti Allaha subhanahu wa ta'ala? Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala od imana, od Enesa radijallahu anhu prenosi da je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi Buhari i Muslim kod koga bude troje osjećat će slast imana onaj kome od Allaha i njegova poslanika ne bude niko draži onaj koji voli drugog čovjeka samo radi Allaha i onaj koji prezire da se povrati u nevjestvo pošto ga Allah subhanahu wa ta'ala spasio onako kao što prezire da bude bačen u vatru. Dragi brate i poštovana sestro, ako nam je ljubav prema Allahu obaveza, i ako je od znakova imana, pa gdje smo mi od tog udaljeta? Da li se mi zaista volimo u ima Allaha? Da li smo mi od onih kojih Allah subhanahu wa ta'ala voli? gdje smo mi u slijedjenu sunneta? Gdje smo mi u slijedjenu sunneta kada je u pitanju ibadet, kupoprodaja i ahlak? Gdje smo mi u slijedjenu sunneta kada je u pitanju namaz, zekat, post i hač? Gdje smo mi u slijedjenu sunneta kada je u pitanju zikr, dova, učenja Kur'ana, oslanac na Allaha? Gdje smo mi u slijedjenu sunneta kada je u pitanju pomaganje braće, drobčinstvo prema komši, poslušnost roditeljima, plemenitost prema gostu, održavanje rodbinskih veza, posjeta bolesnicima, slijedjenje dženaza, dobročinstvo i milost prema slabima, pomaganje sirotinje i jetivima. Gdje smo mi u slijedjenju sunneta kada u pitanju poniznost, edep, milost, blagost. Gdje smo mi u slijedženju sunneta kada u pitanju snaga, hrabrost, politika i mudrost u miru i u ratu? Dragi brate i poštovana sestro, ako zasadi stablo ljubavi u svoje srce i zalijevaš vodom, to jeste iskrenošću, i slijedjenju poslanika sallallahu alaihi wa sallam ubraćeš velike plodove.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 nade sve Allah s.a. spomni u ovom ajetu četiri osobine prva ponizni prema vjernicima to jeste blagi i milosti prema njima drugu osobinu ponositi prema nevjernicima i to je prava osobina mukmina da je ponizan prema bratu muslimanu a pred nevjernicama ponosan treća osobina bore se na Allahom putu sa sobom sa rukom sa riječima bogatstvom koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao i četvrta osobina ne boji se ničeg prijekora i ovo su osobine oni koji Allah subhanahu wa ta'ala voli pa vidimo koliko je ovo prisutno kod nas radosna vijest i upozorenja koje došlo u hadisu koje prenosi Ebu Harerete radi Allah anhu poslijih sa srna inna Allah ida habda abda da Džibrija fa Allah subhanahu wa ta'ala kad zavoli zavoli svoga roba zone Džibrila. Pa mu kaže Inni uhibu fulani fa habbahu fa ihibbuhu Džibril. Ja sam zavoli ovoga čovjeka. Pa i naredi Džibril da ga zavoli. Pa ga zavoli Džibril. Zatim pozvali su, pozove su na nas, pa je tala stanovnike nebesa, ثم ينادي في السماء فيقول فكاشف إن الله يحب فلانا فحبوه فيحبه أهل السماء Zatim ga zavole stanovnici ثم يدعو له قبولا في الأرض zatim dadem da, da ga narod prihvati i وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول هكذا الله سبحانه وتعالى zamrzi roba, pozove Džibrila i kaže Inni abladu fulanem, fa abladuhu. Ja sam zamrzio ovoga čovjeka i naredi Džibrila da ga zamrzi. Thumme yunadi fil ahli sama, inna Allah jebgudu fulanem, fa abladuhu. Kale, fa jebgaduhu nehu, thumme tabau lehu zbagdati ardu. Zatim pozovu se stanovnici nebesa i kaže im se me Allah s.w.t. mrzio ovoga roba, pa ga zamrzi i stanovnici nebesa, nakon čega ga zamrze i stanovnici na dunjalu. Ko su Allahovi voljene osobe? Dragi brate, ako misliš da budeš od Allahovi voljenih osoba, budi od ovih koji Allah subhanahu Allah subhanahu ta'ala spomenuo u Koranu, da ih voli. Prvi, domičitelj. Kaže Allah subhanahu ta'ala u suratu Bekara 195. ajet وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ I dobro činite. Allah zaista voli one koji dobra djela čine. Molim Allah subhanahu ta'ala da nam čini od dobročinitelja. pokajnike. Kaže Allah Svetala u suratu Bekar, Inna Allahi hibbut tawabin. Allah zaista voli one koji se često kaju. Allah uzela ljučina pokajnika. Oni koji se mnogo čiste. Vahibbul mutahirin. I voli one koji se mnogo čiste. Allah uzela ljučina od onih koji se mnogo čiste. Koji se grijeha klone. Koji se grijeha klone kaže Allah subhanahu wa ta'ala Bela men eufa bi andi wattaqa fa inna Allah yuhibbu l-muttaqin A jeste samo onoga ko obavezu svoju ispuni i greha se kloni Allah voli Allah u dragi učini da se klonimo grijeha Saburljive, saburljive u suri Imran 146. ajet Wallahu yuhibbu sabirin Allah voli saburljive Allah u dragi učini nas saburljivi. Oni koji se ostaju na Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Imran 159. ajet فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koje se Allahu, koji se na Allaha oslanje. Allahu dragi, učinje da se oslanjaju na to. Pravedne, u surati Maje 42. ajet, وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين A ako im budeš sudio, sudi pravo, jer Allah voli pravedne. Allah, dragi, učini nas od pravednih. Osobine suprotne, to jeste oni koje Allah s.w.t. ne voli. Pripa se Allahu robe da ne budeš od ovih koji Allah s.w.t. spomenu u Kur'anu nevjernik. Kaže Allah s.w.t. u suratu Imran 32. ajet. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين A ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Allah, dragi, sačuvaj nas od nevjerstva. Smutljivce, oni koji čine nered, u surati Majde 64 ajet, Wallahu la yuhibbul musidin. Allah ne voli smutljice onih koji ne reći ne. Allahu dragi sačuva nas od smutljivaca. Zulumčare u sureti Šura 60. ajet Innahu la yuhibbul zalimin. On uistinu ne voli one koji nepravdu čine. Allahu dragi sačuva nas da nekom učinom zulum. Ohonike i hvalisave u sureti Nisa 36. ajet Inna Allahe la yuhibbu man kane muhtarem fahura Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Allah, dragi, sačuva nas od oholosti i hvali sama. Oni koji pretjeruju u surete Araf 33 ajet Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al musrifin Jedte i pijte samo ne pretjerujte, on ne voli one koje pretjeruju. A Allahu dragi, sačuva nas od pretjeravanja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su njemu dragi, voljeni. I da nas sačuva i otvori od onih koji ne vole, ne vole. Hada wa sallallahu Allah, Allah. فلهذا السر آدعو في يساري وعساري فلهذا السر آدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فاخري ضم فقري واضطراري أنا عبد صار فاخري ضم فقري واضطراري الله الله ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم وانشغال وبما قد حل قلبي من هموم وانشغال الله الله رسول الله ياتي يومها قمرا منيرا رسول الله ياتي يومها قمرا منيرا وفي الحشر شفيعا كان ذا فضلا كبيرا هو في الحشر شفيعا كان ذا فضلا كبيرا الله الله الله روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد الله الله الله حبه عين الكمال جهه عال وغالي حبه عين الكمال جهه عال وغالي صحبه خير الرجال بيع الهادي محمد صحبه خير الرجال بيع الهادي محمد الله الله حبه فرض وحاتم مدحه خير وغم حبه فرض وحاتم مدحه خير وغم ليس يأتي القلب هام للذي يهوى محمد ليس يأتي القلب هام للذي يهوى محمد الله كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كل ما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله الله